тихо віддає йому розпорядження. За хвилину бачу через вікно, як старший лейтенант підходить до машини, про щось перемовляється з Василем, той відразу рушає і заїжджає на подвір'я автоінспекції. А тепер можеш їхати, каже він. Далі ми вже самі все зробимо. Їду в управління. І треба було заганяти мене на подвір'я. Кажу йому, я зараз, товариш. Ось ось вийде, він ні не положено. Комедіанти, буркоче Василь, щоправда, беззлобно. В управлінні Михайло Йосипович з добре знайомою мені лукавою міною розповідає про свої успіхи, як завжди, розтягуючи слова, обриваючи речення на післові, все для того, щоб викликати в мене вибух нетерпіння. Та сьогодні в нього нічого не вийде, відразу приймаю умови гри. Так виявляється, в той понеділок там працювала Дуся? Дуся, він вимовляє таким тоном, неначе того дня відвідувачів кафе обслуговувала принаймні Жаклін Кеннеді Однастіс або Софі Лорен. Це здорово. Хто міг би подумати, що нам так пощастить, підхоплює я, хоч про ту Дусю, звичайно, не маю жодного поняття. І що ж цікавого вона розповіла дончику? Дончику нічого, бо дончик сидів в управлінні, а до кафе пішов. І я? Мені вона все розповіла. Ні, все для мене, мабуть, забагато. Мені переважно про дедуряку. Бачила його, впізнала по фотографії. Це вже тепліше, а з ним ще кого? Спочатку молодого хлопця, це, мабуть, того водія. А потім? питає спокійно. А потім він взяв по сто грамів і по пиву, підказує я, не пригадуєте, що було далі. Далі Михайло Йосипович наморщує чоло. А далі той хлопець пішов собі геть, а де дуряка залишився. Але більше вже нічого не пив? Навпаки, радіє грек не відчувши провокації. Якраз навпаки, взяв собі ще сто грамів, вгадаєш чим? З пивом та ніж, бо з пончиком. А після цього брав ще два рази по сто так? Більше нічого не брав, торжествує грек, бо зайшов якийсь тип у зеленому капелюсі. Звідки ти знаєш? Так, у зеленому, ще в окулярах. Вивив повну зневагу до закладу, в якому правує вельмишановна Дуся, чим відповідно викликав до себе стопроцентно негативне ставлення господині. Якийсь сіруватий роголь, так визначила вона. Добре було б, якби мені хтось розтлумачив, що саме вона мала на увазі під такою соковитою характеристикою. Цілком ясно, сіруватий, тобто жодного інтересу як мужчина не викликає. А Рогуль, бо не намагався фліртувати. Дуся переконана, що кожний справжній мужчина повинен нею захоплюватися. А той, бач, коли дідуряка запропонував випити на стремено, зневажливо скривився. Де тут? Є кращі місця? Поїдемо. Оте краще місце, мабуть, найбільше дошколило Дусі. Звичайно, коли це було, не з'ясували часом. Що саме? гається грек. У котрій годині, питає той, Роголь зробив зухвалу заяву про краще місце, і вони з Дедорякою пішли звідти. Так би й питав. Це якраз мені відомо. Це сталося рівно о 19 годині 48 хвилин. Михайло Йосипович переможно дивиться на мене, нарешті таки здивував. Звідки така точність? Сам дедуряка допоміг. Яким чином? Коли дедуряка вже підвівся щебіти, Дуся раптом схопилася, чи не пора вже виганяти і інших відвідувачів та зачиняти кав'ярню. І запитала котра година, а він, як справжній джентльмен, ось тепер все ясно. Отже, в нього було аж чотири години на те, щоб доїхати в якесь інше місце, там набратися до безтями а далі вже дістатися до Шукалійського шосе і влягтися в очікуванні машини. Чому доїхати? Може, пішки?